Venim azi la tine, Iisuse, să-ți cerem prin când toți în cor, să fim cu creștinii din lume, o turmă și un singur păstor. Să fii mai tăi, dorim Iisuse, dar nu împărțiți, nici dezbinați, ci una în credință de pururi, prieteni cu tine și frați.